Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Ama ba'd. Değerli kardeşler, bu gece yine derneğimizde Medineli hocamız, misafirimiz Şeyh Ahmet İladi'yi ağırlıyoruz. Kendisi bu akşam bizlere yine kısa bir sohbet düzenleyecek, sohbet yapacak. İbadetlerin mümin kimsenin, Müslüman kimsenin hayatındaki önemiyle alakalı bir sohbet olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ahmeduhu hamden kethiren tayyiben mübareken fih. Kema yenbagi li celali vecihi ve azim sultanih. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأترضى عن أصحابه الكرام الغر الميامين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بالأمس أيها الإخوة تكلمنا عن العقيدة وهي عمل القلب واليوم إن شاء الله تعالى سوف نتكلم عن الأركان الأخرى العملية وأهمها بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الصلاة لذلك يقولون الصلاة هي الركن العملي الأول من أركان الإسلام الصلاة في لغة العرب في لغة العرب تعني الصلة فأنت تتصل بالله ولذلك سميت صلة صلاة تتصل كل يوم خمس مرات محطات للوقود تتزود منها وتمشي ولو لم تتوقف تتزود لا تسير في هذه الدنيا إلى الله نحن في هذه الدنيا نسير إلى الله النهاية الله إما جنة وإما نار هذا الطريق متعب وشاق إذا لا تتزود بالصلاة لا يمكن أن تسير كالسيارة إذا لا تتزود بالوقود لا يمكن أن تسير Geçen günkü dersimizde akide, itikat ve tevhid ile ilgili bir sohbet yapmıştık. Biliyorsunuz söylediğimiz üzere akide kalbin amellerinin bulunduğu kalbin ameliydi. Bugün ise diğer rükünlerden, ameli rükünlerden yapmamız gereken rükünlerden, ibadetlerden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz kelime-i şehadetten sonra allah Teala'nın ibadete layık tek ilah olduğunu ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve Resulü olduğunu kabul ettikten sonra dinimizdeki en önemli rukun, en önemli ibadet namaz ibadetidir. Arap dilinde namaz kelimesinin karşılığı olan as-salah kelimesi kök araştırmasına baktığımız zaman, bu kelimenin köklerine indiğimiz zaman onun sile yani ba manasında bağlantı manasında geldiğini görüyoruz. Yani kul günde beş defa namaz kılarak ne yapmakta? Kendisini Allahu Teala ile bağlantıya geçirmekte. Allahu Teala'ya ulaşmak için bir yol edinmekte. Aynı ne gibi? Yeryüzünde bugün dünyada seyreden araçlar, arabalar gibi. Bir insan arabasıyla seyahat etmek istiyorsa muhakkak ne yapması lazım? Arabasına, arabasını benzin istasyonuna yanaştırıp ona yakıt alması lazım. Şayet yakıt almazsa o arabanın seyir halinde devam etmesi mümkün değildir. İşte kulun da günde beş vakit namaz kılması aynı arabada olduğu gibi kendisine ne yapması gibidir? Yakıt alması gibidir. Bizler bu yakıta neden ihtiyaç duyuyoruz? Nereye doğru gidiyoruz? Seyir halimiz, yolculuğumuz nereye arkadaşlar? Ahirete. Allahu Teala'ya gidiyoruz. Bu yolculuğun sonu ya cennetle sonuçlanacak ya da ateşle sonuçlanacak. Bu sebeple arkadaşlar namaz bizlerle yaratıcımız olan Allah arasında çok önemli bir bağdır. الإنسان أيها الإخوة مركب من الروح والجسد الجسد غذاؤه غذاء الحيوانات يأكل الخبز ويشرب الماء ويعيش لكن الروح غذاؤها غير غذاؤها مختلف وقوة الروح كما تكلمنا بالأمس أعظم وأقوى بكثير من روح من قوة الجسد الناس ما يهتمون بالروح لأنهم لا يرونها وقد تكون ماتت وقد تكون ضعفت ويهتمون بالجسد وغذاء الروح ليس له إلا طريق واحد وهو طريق الوحي وأعظم هذا الطريق الصلاة لأنك تستمد القوة من الله سبحانه وتعالى تأخذ القوة من القوي حينما تقول الله أكبر يعني أكبر من كل شيء لما تصلي لله أنت تقول أنا عبد الله آخذ القوة من الله فتزداد روحك وتقوى عزيمتك وتسير إلى الجنة إن شاء الله يعني شهوة شبهة بعض الناس ضعيف وقوي في جسده كالح يعني كالحصان لكنه لا يستطيع أن يترك السيجار ضعيف أين الضعف هنا جوه في الداخل إنسان ضعيف لا يستطيع أن يترك المال الحرام يأكل الربا أين الضعف؟ الضعف هنا في الداخل لو قوي هذا الشيء ما ما فعل محرم ve la nazara ila muhakul. Evet, insan vücudu malumunuz üzere ruh ve cesetten oluşuyor. Ruh ve bedenden oluşuyor. Beden gücü bakıldığında arkadaşlar ruh gücü pardon beden gücünden nedir? Daha güçlüdür. Ve bu ruhun kuvveti, gücü nereden gelmektedir? Vahiy yoluyla Allah tarafından gelmektedir. Yani bir insan gerçekten ruhunu güçlendirmek istiyorsa Rabbi ile olan bağlantısını güçlendirmesi lazım. Ama bugün insanlara baktığımız zaman maalesef ruhlarına, maneviyatlarına, kalplerine değil de bedenlerine önem vermekteler. Nasıl olur da vücutlarımızı güçlendiririz, nasıl olur da güzel görünürler gibi taraflara daha çok meyletmekteler. Niye? Çünkü insanlar manevi tarafı, ruhu göremedikleri için ne yapıyorlar? Gördükleri somut olan vücuda yöneliyorlar. İşte ruhun gücünü aldığı şey ise arkadaşlar ne demiştik? Vahiy. Ruh vahiy yoluyla kendini iman vahiy yoluyla ne yapar? Kendini güçlendirir, artar. İmanı arttıran ibadetlerin en büyük en büyüğü de arkadaşlar nedir? Namazdır. Kul namaza durduğu zaman, tekbir getirdiği zaman, Allahu Ekber dediği zaman namaza nasıl başlamış olur? Allah'ın en büyük olduğunu kabul ederek. Ondan başka hiçbir kimsenin o kadar büyük olmadığını, asıl gücün kuvvetin Allah'ta olduğunu söyleyerek namaza başlar ve sanki ben Allah'ın bir kuluyum, Allah'ın huzurunda bu şekilde ne yapıyorum, boyun eğiyorum der. Ve bu şekilde namazıyla ne yapar? Cennete doğru yolculuğa çıkar. Kimi insanlar da var ki böyle görüyorsunuz, bakıyorsunuz uzaktan böyle gücü, adaleleri, kuvveti yerinde, at gibi böyle adeleri, kasları güçlü. Ama bakıyorsunuz ki sigara içiyor. Sigarayı, sigara gibi çok hafif olan, basit olan bir şeyi ne yapamıyor? Bırakamıyor. Yahut adeleri güçlü, vurduğu zaman kıran, taşı sıktığı zaman suyunu çıkaran tipte. Ancak faizli yahut da haram yolla elde edilmiş bir parayı bırakmak ona ne geliyor? Zor geliyor, güç geliyor. Buna güç yetiremiyor. Neden? Çünkü bir tarafı zayıf kalmış bu kimsenin. İman tarafı, ruh tarafı zayıf kalmış. O tarafını güçlendirmemiş. Bu sebeple bu basit olan onun gücü karşısında yenebilecek ölçüde olan bu yasaklardan ne yapamıyor? Kendini alıkoyamıyor. الصلاة أمر الله بها في كتابه يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقم الصلاة لذكري إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إلى آخر الحديث وقال صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله وهي آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانه الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانه هذه الصلاة ليست مخصوصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر الله بها نبيه إبراهيم عليه السلام وكان من جملة دعائه عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وذكرها إسماعيل عليه السلام فقال الله تعالى عنه واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا أمر بها موسى عليه السلام وأقم الصلاة لذكري وأمر بها عيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وأمر بها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فخيار البشر صفوة الناس الذين هم أنبياء الله ورسله أمرهم الله تعالى بالصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة جعلت قرة عيني في الصلاة وكان إذا حزبه الأمر أو همه أمر قال أرحنا بها يا بلال راحة لماذا راحة لأنك أنت ضعيف تحتاج إلى قوي يسندك لا توجد قوة في الدنيا كقوة الله تعالى يعني. فأنت لما تلتجئ إلى الله وتعتصم بالله وتعبد الله تتقوى بالله وينصرك الله سبحانه ويقويك نعم <clears throat> Namaz öyle önemli ve dinimize üzerinde ısrarla durulmuş bir ibadet ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bu ümmete ve bu ümmete gönderilmiş ve insanlığın tümüne gönderilmiş Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bunu emretmiş ve bir de ondan önce gelen gönderilmiş peygamberlere de bu namazını yapmıştır Allahu Teala emretmiştir. Yani namaz sadece biz ümmeti Muhammed ibadetle ümmeti Muhammed'e has bir ibadet değildir. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de akimus salate ve atuz zekate allah Teala namazınızı kılın, ikame edin ve zekatınızı verin diye buyuruyor. Yine ve akimus salate li zikri beni zikretmek için, beni anmak için namaz kılın, namaz kıl diye buyuruyor. Ve yine aynı şekilde allah Teala namaz fuhşiyattan ve kötülüklerden alıkor diye buyuruyor allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde. Bu sebeple namaz çok önemli bir yere haiz. Çok önemli sahip bir ibadet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Buniyel İslamu ala hamsin. İslam beş esas üzere kurulmuştur diye buyuruyor. Bunun ilk esası, ilk temeli allah Teala'ya ne yapmak? şehadet etmek, onun yalnızca ibadete layık tek hak ilah olduğuna ve Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun elçisi olduğuna ve ikinci esas, ikinci temel nedir arkadaşlar? Hadiste geldiği üzere ikam-ı salah, namazı ikam etmek. Yine Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmakta. Kul kıyamet gününde, kulun kıyamet gününde hesaba çekileceği ilk amel namazdır. Eğer bu ibadeti sabah bulursa, imtihanı geçerse, doğru bir şekilde kabul edilirse, diğer ibadetlerde geri kalan namaz dışındaki ibadetlerde artık ne yapar? Kabul görür, salah bulur. Şayet bu ibadet Allah katında kabul görmeyecek ibadetlerden ise Bundan sonraki ibadetlerde ne yapılmayacaktır? Kabul görmeyecektir, fesat olacaktır. Diyor aleyhissalatü vesselam. Ve bizler biliyoruz ki Nebi aleyhissalatü vesselamın bu dünyadan ayrılırken en son vasiyeti ne olmuştur? En son ağzından çıkan cümleler Es-salah, es-salah ve ma meleket eymanukum. Namazlarınız, namazlarınız ve elinizin altında bulunan, size ait olan cariyeleriniz, hizmetçileriniz diyerek bu emanetlere dikkat edilmesi gerektiğini sallallahu aleyhi ve sellem bizlere öğütlemiştir. Az önce ifade ettik ve dedik ki namaz sadece bu ümmete has kılınmış bir ibadet değildir. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İbrahim aleyhisselamdan bahsederken İbrahim aleyhisselamın Allahu Teala'ya şu niyazını bizlere naklediyor. İbrahim aleyhisselam diyor ki Allah'ım beni namazı ikame edenlerden ve zürriyetimden de namazı ikame edenler eyle. Zürriyetimden de namazı kılanlar çıkar. Yine İsmail Aleyhisselam'dan bahsederken Allahu Teala diyor ki o ailesine İsmail ailesine namazı emrederdi. Namaz kılmayı emrederdi ve zekat vermeyi emrederdi. Ve bu yani İsmail aleyhisselam allah Teala diyor ki bizim katımızda kendisinden razı olunmuş bir kimsedir. Razı olduğumuz bir kimsedir. Demek ki İsmail aleyhisselamda da ne var? Namaz var. allah Teala Musa aleyhisselama da şöyle buyuruyor. Ve akimis salate le Beni anmak için, zikretmek için namaz kıl. Ve İsa aleyhisselam hakkında da allah Teala diyor ki o mübarek bir insandı. allah Teala böyle diyor İsa aleyhisselam hakkında. Beni diyor mübarek kıldı. Pardon. allah Teala beni mübarek kıldı. Ve bana hayatta olduğum sürece allah Teala namaz kılmayı ve zekat vermeyi emretti. Buradan da anlıyoruz ki Allah Teala İsa Aleyhisselam'a da ne yapmış? Namazı emretmiş. Yine Kur'an-ı Kerim'den anlıyoruz ki Allahu Teala Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme namazı emrederken ona şöyle buyuruyor. Ailene namaz kılmayı emret. Ailene namaz kılmayı emret. Vastabir aleyha. Ve bu konuda namaz kılma konusunda ve onu emretme konusunda ne ol? Sabre, sabırlı ol, ısrarlı ol. Biz sana rızık soran değiliz. Senden rızık istemiyoruz biz sana ne yaparız? Rızkı veririz diyor allah Teala. Yani bakarsanız ayetlere bütün hemen hemen peygamberlerin namaz ile muhatap olduğunu allah Teala'nın allah Teala'nın onları namazla mükellef kıldığını görürsünüz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki gözümün nuru olarak namaz ne yapıldı? Kılındı. Yani beni mutlu eden, gözümün nuru olan şey, ibadet nedir? Namazdır diyor Aleyhisselatü vesselam. Başka bir hadiste başına bir iş geldiğinde yahut sıkıntı geldiğinde Aleyhisselatü vesselamın başına Bilal'e ey Bilal kalk ve bizi ne yap? Rahatlat dediğini biliyoruz. Ey Bilal kalk bizi namazla seslenerek bizi namazla rahatlat. Yani İnsan nasıl rahatlar? Veya namazla neden rahatlar? Çünkü insan allah Teala'nın da buyurduğu gibi zayıf bir mahluktur. Zafiyet içindedir. Yaratıcısına muhtaçtır. Başına bir sıkıntı geldiğinde, başına bir musibet geldiğinde ne arar? Sığınacak bir makam arar. Sığınacak en hayırlı makam ise nedir arkadaşlar? allah Teala'nın makamıdır. allah Teala sığınmak gerekir. Ve kul namaza başladığında, tekbir getirdiğinde ne yapar? Allah'a yönelir, Allah'a sığınır ve yardımını, desteğini ondan alır. والصحيح أيها الإخوة أن تارك الصلاة كافر لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فهذا الذي يترك الصلاة الصحيح أنه كافر الذي يتركها بالكلية يعرف أنها واجبة عليه لكنه لا يصلي ليس الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا الشخص الذي لا يصلي مطلقا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر بالأدلة التي ذكرت لكم Evet. Namazın önemini allah Teala'nın kelamından, ayetlerinden Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden alıp öğrendikten sonra şunu söyleyebiliriz. Sahih olan görüşe göre ilim ehlinin, alimlerin sunmuş olduğu görüşlerin arasından tercih ettiğimiz, bizim doğru gördüğümüz görüşe göre namazı terk eden kimse kafirdir. Yani namazı terk eden kimse Müslüman değildir. Neye dayanarak bunu söylüyoruz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bizlerle onlar arasındaki sözleşme, ahit, anlaşma namazdır. Kim namazı terk ederse kafir olmuştur. Kim namazı terk ederse kafir olmuştur. Yine diğer bir hadiste aleyhissalatü vesselam sahibi hadiste şöyle buyuruyor. Kişiyle küfür ya da şirk arasında namaz vardır. Kim o namazı terk ederse kafir olmuştur. Kim namazı terk ederse kafir olmuştur. Raşid halifelerden Ömer radıyallahu anh ise namazın hakkında önemi hakkında ve terk edilmesi terk edilmesi durumunda ise şöyle buyuruyor. Namazı terk edenin artık İslam'la bir alakası yoktur. İslam'dan bir payı yoktur. Yani namazını kılmayan kimsenin İslam'da bir payı yoktur demek. Bu kimsenin Müslüman olmadığını, artık din ile bir ilişkisinin kalmadığını ifade etmektir. Tabi yani namaz kılmayan ya da namazı terk eden ifadesiyle neyi kastediyoruz? Namazı külli olarak, tamamıyla terk eden, namazı hiç kılmayan insanı kastediyoruz. Ama kimi zaman kılıp kimi zaman kılmayan, bir vakit kılıp bir vakit kılmayan kimseyi kastetmiyoruz. Dediğimiz gibi ilim ehlinin bu konudaki alimlerin, ehli sünnet alimlerin sunmuş olduğu görüşler arasında doğru olarak tercih ettiğimiz, sahih olarak gördüğümüz görüş bu görüştür. Namazı terk eden vacip olduğunu, kılmasının farz olduğunu bildikten sonra terk eden kimse Müslüman değildir. Bilakis kafirdir. الله سبحانه وتعالى حكى لنا في القرآن قصة رجل حكيم اسمه لقمان وبالمناسبة القرآن ثلاثة أقسام القرآن ثلاثة أقسام كل ما موجود في القرآن القسم الأول قسم العقائد القسم الثاني قسم الأحكام من عبادات ومعاملات القسم الثاني يشمل العبادات والمعاملات الأحكام القسم الثالث القصص فهمتم؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد ثلث القرآن لأنها تحتوي على الثلث اللي هو قسم العقائد طيب أنا أسألكم سؤال لماذا يقص الله تعالى علينا القصص آدم Ee, kul allah Teala bizlere Kur'an-ı Kerim'de Lokman Aleyhisselam'dan bahsetmekte. Hikmet sahibi olan Lokman Aleyhisselam'dan. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim bizlere üç şeyden bahsetmekte. Yani Kur'an-ı Kerim'in bahsetmiş olduğu, bizlere allah Teala'nın zikretmiş olduğu konuları şu üç ana başlıkta ne yapabiliriz? Toplayabiliriz. Bahsetmiş olduğu ilk konu nedir? Kur'an-ı Kerim'in bahsetmiş olduğu ilk konu akaid, tevhid konusu. İkinci konu ise arkadaşlar ahkam, ibadet ve muamelat. Yani hükümler, namazlarımızı nasıl kılarız, muamelatımız nasıl olmalı? Bu şekilde. İkinci konu da budur. Üçüncü konu ise arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in bize bahsettiği kıssalar. Daha önce olmuş, yaşanmış insanların, peygamberlerin başından geçmiş olduğu olaylar. Yani bu üç konunun, üç konu ana temel konudur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki Kul huvallahu ahad Kur'an'ın üçte biridir. Neden üçte biridir? Çünkü Kur'an'ın bahsetmiş olduğu konulardan birisinden bahseder. O da hangi konudur? Bu akaid, tevhid konusu. İhlas suresi bizlere allah Teala'nın kendisinden bahseder. Şimdi sizlere bir soru sormak istiyorum. allah Teala neden Kur'an-ı Kerim'de bizlere kıssalar anlatır. Ebra. Nina'tabir. Ceyyid. Hada vahid. Evet. Bu evet. ibret. Başka? Onlara göre şey yaşamak. Nasıl onlar yaşadı onları öğrenmek. Hmm. Linaktediye bihim. Ceyyid. Aydan. Başka? Ayrıca. Peygamberlerin mücadeleleri. لنعرف كيف هم قاوموا أقوامهم أي طيب أيضا للتسلية تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني الآن المسلمون في هم حزن الله سبحانه وتعالى يقول لا تحزن ها قد حصل لموسى كذا قد حصل لعيسى كذا قد حصل لإبراهيم كذا ها الصيام انظروا ماذا قال الله تعالى الصيام يعني حتى لا يحزن المسلمون ها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يعني لا تحزنوا يعني نحن لا نخصكم بهذا تعذيبا ها فمثل هذا القصص طيب قصة مهمة ذكرها الله تعالى عن نبي عن حكيم وليس نبي صحيح لقمان لقمان ليس من الأنبياء ولكنه من الأولياء ذكر لنا هذه القصة فيها فائدة عظيمة بالنسبة للصلاة الله سبحانه وتعالى قال في بداية القصة ولقد آتينا لقمان الحكمة والتقدير والله لقد آتينا لقمان الحكمة الواو هنا واو القسم تقدير والله لقد آتينا لقمان الحكمة قدم هذا حتى نسمع ماذا يقول يسميها العلماء توطئة لما أنا آتي وأقول هذا الرجل صادق في كلامه صادق في وعده صادق في معاملته اسمع له أنت تسمع له بارتياح طيب ذكر القصة قال يا بني لا تشرك بالله إلى آخره لما جاء إلى الصلاة قال يا بني أقم الصلاة يوصي ولد قال يا بني يتودد لولده يقول يا ولد لا يقول هكذا ها؟ يا بني بالتودد وهذا أسلوب تربوي مهم يعني حتى وإن كان ولدي ما أقول يا ولد يترقق معه في الكلام يا بني انظروا أمره بها يا بني أقم الصلاة شوف هذا رقم واحد وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك هذا الترتيب قال العلماء هذا الترتيب ترتيب إلزامي لا بد يكون هكذا انظروا أقم الصلاة إذا أقام الصلاة ولدت عنده نور إيماني قوة قلبه يحترق إذا رأى المنكر ويحزن إذا رأى المعروف متروكا ماذا يفعل؟ يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر طيب إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر آذاه الناس فقال اصبر على ما أصابك لذلك لا نجد إنسان قوي لا يصلي وإن كان يتصدق وإن كان يصوم وإن كان يحج لكنه ضعيف إذا لم يصلي ذلك الذي يريد القوة أولا يصلي ثم بعد ذلك تفتح له جميع الأبواب يستطيع أن يفعل ما يريد بإذن الله Evet. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala size söylediniz birkaç birkaçını. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği kıssaların bir faydası da bizlere nedir arkadaşlar? Bizi allah Teala önce Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabını sonra da bizleri ne yapar? Bu kıssalarla teselli eder. Yani sizden öncekilerin de başına geldi. Sadece sizler değilsiniz. Onların başından da bunlar geçti. Diyerek teselli eder allah Teala. Mesela Kur'an-ı Kerim'de oruçla alakalı okuduğumuz zaman allah Teala'nın sözünü, buyruğunu ne diyor allah Teala? sizden öncekinlere oruç farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı. Yani sizler bu oruçla muhatap olunmuş, oruç tutmaları istenmiş tek ya yalnız ümmet değilsiniz. Lokman kıssasına dönünce, tabi ilim ehli Lokman'ın peygamber mi yoksa hikmet söyleyen bir veli Allah'ın evliyalarından olduğu konusunda farklı görüşler sunmuşlar. Ancak doğru olan görüş Lokman'ın peygamber ve nebi olmadı. Allah'ın velilerinden bir kimse oldu. Allah Teala şöyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'deki Lokman suresinde. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ Diyor ki bizler Lokman'a ne verdik? Hikmet verdik. Tabi Arapçada buradaki velakad kelimesi oradaki vav kelimesi yemin ifade ediyor. Yani vallahi yani Allah'ın adına yemin olsun ki muhakkak biz Lokman'a ne yaptık? Hikmet verdik. Allah Teala'nın bu ayete bu şekilde başlamasına Arapçada ilim ehli diyor ki tavti'e yani bir giriş. Yani sizler de ne yapın? O halde Lokman'ın bu surede söylediği nasihatlere, öğütlere kulak asın, kulak verin. Dikkatli olun. Lokman aleyhisselam oğluna bu surede tavsiyelerde ve nasihatlerde bulunuyor. Vermiş olduğu ilk öğüt, vermiş olduğu ilk nasihat, Ya buney, la tuşrik billah. Ey evladım, ey oğlum, çocuğum, yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü işin esası ne arkadaşlar? Bu. Tevhid. Sonra oğluna diyor ki akimis salah. Ey oğulcuğum namazını ikame et. Namazını ikame et. Dikkat ederseniz kendi oğlu olmasına rağmen ne diye hitap ediyor? Ey çocuk Ey haylaz, ey yaramaz değil. Ey oğulcuğum. Akimiz salah. Namazı kıl, namazı ikamet. Ve'mur bil ma'ruf. İyiliği emret. Venha anil munkar. Kötülüklerden, münker olan şeylerden nehyet, alıkoy. Vasbir ala ma asabek ve sana isabet eden, başına gelen musibetlere de sabret. Buradaki sıralama arkadaşlar, diziliş Lokman Aleyhisselam'ın öğütlerindeki sıralama namazla başlıyor. Ondan sonra iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak, ardından da başa gelen musibetlere, sıkıntılara sabretmek. Bu sıralamanın, bu dizilişin, dizilişin bu şekilde gerçekleşmesinin şart olduğunu söylüyor ilim, ilim ehli. Yani bir insan namazı kılarsa, namazı ikame ederse, onun kalbi, imanı, maneviyatı ne yapar? Güçlenir, artar. Allah'la olan bağlantısı güçlenir. Buna binaen ne yapar? İyiliği emretmeye başlar. Emri bil maruf yapar münker, kötülüklerden alıkor. Çünkü artık onlara sabredemez. Allah'a isyan edilmesine göz yumamaz. Çünkü imanı onun güçlenmiştir. Emri bil maruf ve nehi anil münker yaptığı için de bu insanın başına neler gelecektir? Belalar, musibetler, sıkıntılar. Ne yapacak? Bunlara da sabredecek bu sebeple arkadaşlar namazın namazı ancak güçlü olan kimsenin kılacağını biliriz, görürüz. Güçlü olmayan, imanı kuvvetli olmayan bir kimse namaz ne yapamaz? Kılamaz. Sadaka verebilir, oruç tutabilir, iyilik yapabilir. Ama namaz ancak güçlü olan kimselerin yapacağı bir ibadettir. طيب. أيضا هناك فرق مهم جدا بين الصلاة وإقامة الصلاة الله تعالى في كتابه يقول أقم الصلاة يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة لم يأتي يقول صلوا لم يأتي في أي آية من سور القرآن قال يا أيها الذين آمنوا صلوا انتبهوا وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وهو حديث صحيح قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام من إقامة الصلاة سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة إقامة الصلاة أكبر من قولك صلي إقامة الصلاة يعني أن تتوضأ وضوءا كاملا إقامة الصلاة يعني أن تخشع وتعي ما تقول وتفهم ما تقول إقامة الصلاة يعني تسوي الصف إقامة الصلاة يعني أن تفهم معنى سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى تعني أن تفهم معنى الفاتحة تفهم معنى التحيات إذا إقامة الصلاة أكبر والله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا تزيده إلا بعدا الله أصدق القائلين يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر طيب المسلمون الآن يصلون ويكذبون يصلون ويسرقون يصلون ويشربون الخمر يصلون ويأكلون الربا كيف تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا صلاها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم دقيقة بس أنا أكمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى المسجد حديث مشهور اسمه حديث المسيء صلاة حديث الأعرابي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى المسجد فصلى ثم ذهب وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل فصلى مرة ثانية وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع وصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات في الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي الذي سوف نعرف الآن كيف نصلي إن شاء الله الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه الصلاة قال لم تصلي وهذا الرجل يقول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك لم تصلي نفى عنه الصلاة مع أنه يصلي إذا ليس كل من صلى صلى نعم Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde namaz emrolunurken sadece namaz kılın denmiyor arkadaşlar. Bu ifade namazı ikame edin olarak bizlere söyleniyor. Namazı ikame etmek namaz kılmaktan daha üst mertebede olan bir ifadedir. Daha geniş, daha çok içeren, manalar içeren bir ifadedir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ya eyyühellezine amenu akimus sala. Ey iman edenler namazı ikame edin. Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler namazı kılın ayeti bulamazsınız. Namazı ikame edin. Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu sahih bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Namaza başlamadan önce cemaate doğru dönüp Sevvu sufufakum Saflarınızı düzeltin. Zira safların düzgünlüğü, düzgün olması namazın ikame edilmesinden sayılır. Yani namazı ikame etmenin içine bakın bu hadiste ne giriyor? Safların düzgün olması. Yani bu insanların eğer insanlar cemaat namazlarını kılarken safları düzgün yapmamış olursa, saflarını düzgün bir şekilde kılmamış olurlarsa ne yapmamış oluyorlar? Namazı ikame etmiş olmuyorlar. Aynı şekilde namazdan önce, namaza gelmeden önce düzgün, tam, eksiksiz, noksansız bir abdest almak, huşu içinde namaz kılmak, söylediklerini, okuduğu duaları anlayarak o namazı kılmak. Yani Subhane Rabbiyel A'la derken, Subhane Rabbiyel Azim derken, Fatiha'yı okurken, Ettehiyyatü'yü okurken bunların hangi manalara geldiğini, kişinin ne söylediğini bilerek söylemesi namazın ikamesinden sayılıyor arkadaşlar. Az önce okuduk ayeti. Allah Teala buyuruyor ki: namaz fuhşiyattan ve kötülüklerden ne yapar? Alıkoyar. Engel olur. Yani kişi gerçekten namazını ikame ediyorsa, gerçekten namazını kılıyorsa o kimsenin artık kötülüklere, münkere yaklaşması ne değildir? Mümkün değildir. Buna bağlı olarak Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam diyor ki namazı kendisini fuhşiyattan ve münker olan şeylerden, kötülüklerden alıkoymayan kimseyi ne yapar? Bu namaz Allah'tan uzaklaştırdıkça uzaklaştırır. Yani bu namaz ancak o kimseyi Allah'tan uzaklaştırmaya yarar. Çünkü ne söylediğini bilmiyor. Namazını ikame etmiyor ve namazın sonucu olarak fuhşiyattan ve münkerden uzaklaşma yok. Bugün bakıyorsunuz ki Müslümanlar namaz kılıyorlar ama yalan söylüyorlar. Namaz kılıyorlar ama haram yollara para, mal, mülk elde ediyorlar. Faiz yiyorlar içki alıp satıyorlar. İçki içenler bile var. O zaman biz bir namazın kimseyi, insanı, Müslüman kulu fuhşiyattan ve münkerden alıkoyacak olan namazın ne olduğunu nasıl biliriz? Hangi namaz o kimseyi kötülüklerden alıkor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kılıp bizlere öğrettiği namaz. Eğer bir kimse aynı onun gibi kılar, onun gibi namazını eda eder, ikame ederse işte o namaz ne yapar? O kimseyi kötülüklerden alıkor. Bu konuyla ilgili olarak Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun rivayet etmiş olduğu bir hadis var. Bu hadis çok meşhur bir hadis. Namazını kötü kılan adam. El-Musi ila salatihi diye tanınan, namazını kötü kılan kişinin namazı diye bilinen meşhur bir hadis. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam bir gün camideyken, mescitte oturuyorken, içeri bir adam girip namaz kılıyor ve Peygamber Aleyhisselatü vesselamın yanına geliyor selam verdikten sonra. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu adama diyor ki, git geri dön, namazı tekrardan kıl çünkü sen namaz kılmadın. Git namazını bir daha kıl çünkü sen namaz kılmadın. Bu, bu adam tekrardan geri dönüp namazını kılıyor. Yine geliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselama selam veriyor. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam yine ona diyor ki geri dön. Tekrardan namazını kıl. Zira sen ne yapmadın? Namaz kılmadın. Üçüncü defa tekrardan Peygamber aleyhissalatü vesselam bu adamı gönderince namaz kılmaya Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bu adam diyor ki seni hak olan bu dinle gönderen Allah'ın adına yemin olsun. Bundan başkasını yapamıyorum yani. Bundan daha iyisini yapamıyorum. Ve bana öğret diyor aleyhissalatü vesselam. Hadisin ilgili bölümü şu an, şahit bölümü arkadaşlar. Bu adamın tekbir getirerek, Allahu Ekber diyerek namaz kılmış olmasına rağmen, rüküye gidip, secdeye gidip, Subhan Rabbiyel Azim demiş olmasına rağmen, aleyhissalatü vesselam ona diyor ki, git geri dön, namazı bir daha kıl. Sen namaz kılmadın. Yani görünürde namaz kılmış gibi gözüküyor ama bu kimsenin namazı ne olmuyor arkadaşlar? Kılınmış kabul edilmiyor. Çünkü o ne yapmadı? Namazını ikame etmedi. إذا كيف نصلي؟ هذا السؤال أيها الإخوة سؤال مهم جدا كيف نصلي؟ نعم جاءت الإجابة على هذا السؤال في أشهر حديث حديث أبي هريرة الذي ذكرنا قبل قليل وغيره من الأحاديث لكن نحن نريد نشرح حديث أبي هريرة هذا لأنه اشتمل على جملة كبيرة من الأحكام في الصلاة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمه المعلم الأول صلى الله عليه وسلم قال إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء إذا أردت الصلاة يعني النية تقدم النية أسبغ الوضوء ما معنى أسبغ الوضوء يعني أتم الوضوء الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين زاد النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق وهي من الوجه قال قال إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء وإسباغ الوضوء معناه إتمام الوضوء لا ينقص يأتي الماء ها هنا ها؟ لا ينقص يغسل يعني يترك الجبهة ويغسل الخدين فقط لا ينقص في العقبين ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء يعني أكمله ولذلك جاء في الحديث الآخر قال إسباغ الوضوء على المكاره يعني وقت البرد يقوم ويسبغ الوضوء يكمل الوضوء والوضوء هذا أيها الإخوة يزيد المادة التي يسمونها في الجسم المادة الهلامية والهالة الزرقاء الهالة الزرقاء الآن ثبت طبيا أنها تمنع العين وتخففها وتضعفها قبل الإصابة وتمنع أيضا دخول الجن أو الأرواح الشريرة أنتم ما تلاحظون الإخوة الأتراك يأتون بعين لونها أزرق لماذا اختاروا اللون الأزرق؟ اختاروا اللون الأزرق لهذا السبب ولكن هذه العين لا تنفع وللأسف نحن وجدناها بكثرة هنا كما كانوا يعملون الكف لماذا يعملون الكف ترون الناس يعملون أمام أبوابهم كف وفي سياراتهم كف لماذا لأن آيات قل أعوذ برب الفلق خمسة فجاءهم الشيطان قال لا تقرأوا قل أعوذ برب الفلق ضعوا علامة خمسة يكفي هذا ها وهذا لا ينفع النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يتعوذ أو كما قال صلى الله عليه وسلم لما نزلت قل هو الله أحد المعوذتين أخذ بهما وترك ما سواهما يقرأ الإنسان في الصباح قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات وينفث ويمسح بها جسده هذه وقاية أما العين هذا شرك واليد هذا شرك لأن الله سبحانه وتعالى يعني هو الدافع للضر وهو الجالب للخير ولا يمكن عين يضعها الإنسان في مكان تمنع عنه العين أو ترفع عنه البلاء أو تجلب له الخير أبدا هذا شيء لابد وأن نعتقده قال أسبغ الوضوء كما ذكرنا بالطريقة التي ذكرنا يغسل كفيه ويتمضمض ثلاثا والمضمضة معناه تحريك الفم أو تحريك الماء في الفم وهذه قمة النظافة في الإسلام ويستنشق الماء يأخذه بيده اليمنى ويخرجه باليسرى هذا اسمه استنثار استنشاق استنثار استنشاق استنثار وهذا أيضا ينظف ويرطب المناطق الداخلية في الجسم وهذا قمة الصحة وقمة النظافة ويغسل وجهه والوجه حده من منابت الشعر إلى مجمع الذقن طولا هذا اسمه الوجه ومن شحمتي الأذن عرضا هذا حد الوجه يعني لابد أن تدخل جبهة في الوجه لابد وأن يدخل خدين في الوجه لابد وأن يدخل الذقن في الوجه أما أسفل الذقن هذا ليس من الوجه حتى في اللحية يجوز حلقه أسفل الذقن ليس من الوجه بعض الناس بسم الله يعني يمسح رقبته لم يثبت دليل في هذا على مسح الرقبة إذا غسل الوجه بهذه الصورة قال إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبله وقبلتنا ولله الحمد واحدة بيت الله الحرام استقبال القبلة أيها الإخوة له ثلاث حالات اليوم اسمحوا لي لابد أن تفهموا هذا جيدا الحالة الأولى أن ترى الكعبة بعينك وفرضك أن تستقبل عين الكعبة يعني هذا جدار الكعبة تستقبل عين الكعبة الحالة الثانية أن ترى المسجد الحرام وفرضك أن تستقبل المسجد الحرام الحالة الثالثة أن لا ترى الكعبة ولا ترى المسجد ففرضك الجهة مثل الآن نحن في هذا المكان لا نستطيع أن نرى المسجد لا نستطيع أن نرى البيت الحرام نستقبل الجهة والجهة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بالمسلمين ومن يسر الإسلام تخيل لو أمرنا بإصابة الهدف بإصابة عين الكعبة لا يمكن إذا استقبال القبلة له ثلاث حالات عين الكعبة المسجد الجهة نعم Evet, bu Ebu Hureyre hadisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kılma şeklini anlatan, e, onun namaz kılma sıfatının niteliğini anlatan hadislerden en önemlilerinden bir tanesi. Bu hadisin dışında başka hadisler de var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'ye bu ee, e, bu adama, Ebu Hureyre rivayet etmiş olduğu bu hadiste, bu adama namazı öğretiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem bu bakımdan namazı öğret, öğreten ilk muallim, ilk öğretmen. Bu adama diyor ki, اِذَا اَرَدْتَ صَلَاةَ فَاَسْبِغِ الْوُضُوءُ Namaz kılmak istediğin zaman ne yap? Abdestini noksansız ve tam olarak al. Burada namaz kılmak istediğin zaman ifadesinde neye işaret var arkadaşlar? Niyet. Yani namaz kılmak iste, istekle olan, niyetle olan bir şey. İkinci şartı arkadaşlar namazın abdest. Ama nasıl bir abdest? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle isbâgul vudu. Bütün abdest azalarını tam olarak yıkayarak alınan abdest. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere ey iman edenler namaza kalktığınız zaman ellerinizi dirseklerinize kadar yüzlerinizi ve ellerinizi dirseklerinize kadar yıkayın. Başınıza mesedin, meshedin. Ayaklarınızı ne yapın? Ayak bileklerindeki kemiklere kadar yıkayın diyor allah Teala. Yani allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yüz, dirseklere kadar eller, başa mez ve ayakların yıkanmasını emrediyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam bizlere başka hadislerde mazmaza ve istinşak yapmamızı emrediyor. Nedir mazmaza? Sağ avucumuza suyu alıp aynı avuçla, tek bir avuçla aynı anda ağız ve burnumuza su veriyoruz. Mazmaza ağzımıza suyu veriyoruz istinşak burnumuza suyu veriyoruz. Sonra sol elimizle burnumuzdan burnumuza vermiş olduğumuz suyu ne yapıyoruz? Atıyoruz. Buna da ne deniyor? İstinthar. Burundan alınan suya da at, suyun atılmasına da istinthar deniyor. Yani namazda yüzünü yıkayan kimse ne yapmayacak? Abdest, abdestte yüzünü yıkayan kimse alnını terk etmeyecek. Alnını bırakmayacak. Yanaklarını bırakmayacak ağzına su vermeyi ve burnuna su vermeyi terk etmeyecek. Çünkü bunlar da yüze giriyor. Yüzden sayılıyor. allah Teala'nın yıkamakla bizi emrettiği yüz kapsamında olduğu için bunların da yıkanması abdestin farzlarındandır. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki abdest alırken topuklarını yıkamayan yahut da orada kuruluk kalan kimseye, suyun ulaştırmamış, suyun ulaştırmayan kimseye Vay o topukların haline. Onlar ateşte yanacaklar diyor aleyhissalatü vesselam. Başka bir hadiste Nebi Aleyhisselatü vesselam diyor ki İsbâgul vudu alel mekâri. Yani abdest ancak ne olur arkadaşlar? Abdest e, vücudun e, yıkanması zor olan yerler yıkanarak tam olur. Mesela soğukta, suyun değmesinden korktuğun, üşüdüğün, titrediğin zamanlarda. Yani ancak oraları yıkarsan ne yapmış olursun? Abdest azalarını yıkarken abdestini tam almış olursun. Bugün de e, biz biliyoruz ki abdest alan kimse bu modern bilim de bunu ispatlamış durumda. Vücudu abdest alırken bir madde üretiyor. Hatta bu maddenin mavi bir madde, mavimsi bir madde olduğu söyleniyor. Ve abdest arkadaşlar kişiyi göz değmesinden ve o kişiye cinlerin musallat olmasından koruyor. Bugün Türkiye'de de ve birçok dünya Müslüman ülkelerinde de görüyoruz. Nazar boncuğu denen bir şey var. O nazar boncuğunun neden mavi olduğunu biliyor musunuz? Diyorlar ki o mavi ne yapar? Mavi renk nazarı ne yapar? Kendine çeker. Yani insana gelmesi yerine, insana isabet etmesi yerine kime gelir o? İnsana değil de o nazar boncuğuna isabet eder. Yahut bilmiyorum burada gördünüz mü? Ee, avuç şeklinde yapılmış beş parmağın olduğu avuçlar var. Bunlar neyi ifade ediyor? Felak suresi biliyorsunuz kaç ayetten? Beş ayetten oluşuyor. Onu ifade ediyor. Şeytan insanlara gelmiş, kulaklarına fısıldamış demiş ki yani Felak suresi okunmak yerine bu beş ayeti sembol eden, bu beş parmağın olduğu avucu takın, boynunuzu oraya buraya, o sizi korur. Bizler biliyoruz ki bunların hepsi şirktir allah Teala'nın ve Resulü'nün emretmediği şeylerdir. Bir kimse gerçekten korunmak istiyorsa Allah'a sığınır. Fayda ve zarar Allah'tandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İhlas suresi, Felak ve Nas suresi inince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu sureler okuyarak, bu sureleri okuyarak Allah'a sığınıyor. Gece yatmadan önce bu sureleri okuyup avcuna üfürerek vücuduna gezdiriyor. Ve bu şekilde allah Teala ne yapmış oluyor? Sığınmış oluyor aleyhissalatü vesselam. Bizler o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu şekilde ağzımıza ve burnumuza abdestte su alıyoruz. Ve bu suyu sol elimizle dışarı atıyoruz. Bazı insanların abdest alırken enselerine meshettiğini görürsünüz. Özellikle bu sizin ülkenizde çokça yapılan gözüken bir davranış. Neden? Ee, çünkü insanlar bilmiyorlar. Halbuki bu konuyla alakalı bu konuyla alakalı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sahih bir rivayet yok. Ensenin mes edilmesiyle alakalı. Yani enseyi mes etmeyeceğiz. Yüzümüzü yıkayacağımız yerler neresi olacak arkadaşlar? Yüzümüzün yıkanması gereken yerler alnımızdaki saç bitimi. Yani saç bitimi olan noktadan çenemizin altındaki kemik bitimine kadar. Bu alnından, alnımızın saç bitiminden çenemizin kemik bitimine kadar. Enlemesine de kulak memelerimizden itibaren vücud, yüzümüzü kapsayan yanaklarımız ve bütün her yer. Bu şekilde ne yapacağız? Yüzümüzü yıkayacağız. Sonra aleyhissalatü vesselam diyor ki bu kimseye bu namazını kılıp namazını kabul etme kabul etmeyen git namazını bir daha kıl. Sen namaz kılmadın dediği kimseye diyor ki abdest aldıktan sonra ne yap? ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةِ Kıbleye doğru yönel. Kıbleyi karşına al. Arkadaşlar neresidir kıble? Kıble allah Teala'nın evi olan Kabe. İlim ehli, alimler diyorlar ki Kabe, yani kıbleye dönmek şu üç şekilde, şu üç surette ancak olur. Şayet bir insan Kabe'nin önündeyse, Kabe'yi görüyorsa gözüyle, buradan gittin Kabe'desin, namaz kılacaksın. Kabe karşında, Kabe'nin duvarını görüyorsun. Burada farz olan sana nedir? Kabe'nin kendisine, direkt Allah'ın evine, o duvara ne yapman? Yönelmen. O duvara yönelerek namaz kılmandır. Ama Kabe'de değilsin de daha uzaktasın. Allah'ın mescidi olan mescidi haramı görüyorsun. Yani o mescidi görüyorsun. Kabe'yi göremiyorsun. Uzaktan mescidi haramı görüyorsun. Burada senden istenen nedir arkadaşlar? O mescidi harama doğru yönelmen. Ne Kabe'yi görebilecek ne de mescidi haramı görebilecek bir mesafedesin. Daha uzaklardasın. Mesela şu anda buradayız. Burada farz olan nedir bize? Yön. Yani o yöne doğru ne yapmak? Yönelip dönmek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medinelilere diyor ki sizin yönünüz yani kıbleniz neresidir? Ma beynel meşrik vel magrib. Doğu ile batı arasıdır. Sizin kıbleniz doğu ile batı arasıdır. Yani uzakta olan, Kabe'yi göremeyen ve Mescid-i Haram'ı göremeyen bir insanın allah Teala ne yapmıyor? Kabe'yi tam olarak böyle Kabe'nin o duvarını tam isabet getirmesi, pergelle, cetvelle çizilmişçesine oraya o şekilde tam anlamını isabet ettirmesini istemiyor. O yöne doğru yönelmemizi, kıble yönüne doğru yönelmemizi istiyor. Bu da allah Teala'nın bizlere rahmetinden birisidir. Esbidul ulu. Sümme istakbil kıble. Sümme kebbir. أحسن فعلا ثم كبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الإحرام أيها الإخوة لا تنعقد إلا بلفظ الله أكبر لو قال الله الأجل الله الأعظم الله الكبير الله العظيم الله الكريم لا تنعقد لا تنعقد إلا بقول الله أكبر حتى جاء في رواية عند أبي داود أنه قال له ثم قل الله أكبر ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه كبر بغير هذا اللفظ لم ينقل عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر بلفظ الله الأعلى الله الأجل فدل على أن الواجب المتعين قول الله أكبر فلا ينعقد إلا بهذا اللفظ ثانيا لا تنعقد إلا بالعربية ثالثا لا تكون إلا من قيام للقادر طبعا لو قال الله أكبر وهو جالس ثم قام صلاته غير صحيحة ثلاثة أشياء مهمة أولا اللفظ الله أكبر ثانيا اللغة العربية ثالثا أن تكون من قيام ثم قل الله ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وهذا يقول العلماء لفظ عام أريد به الخصوص اقرأ ما تيسر معك من القرآن هذا يفهم منه أنه لو قرأ لو قال الله أكبر ألهاكم التكاثر يكفي لو قال الله أكبر إنا أعطيناك الكوثر يكفي لكن جاء في الحديث الآخر حديث أبي هريرة قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب جاء في حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه قال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج أي ناقصة إذا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن لفظ عام أريد به الخصوص يعني ثم اقرأ الفاتحة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسميها له إما لأن الصحابي يعرفها وإما لأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن هذا الصحابي يعرف أن المتعين الواجب في القراءة الفاتحة هذا اللفظ أيها الإخوة ورد يعني أش... آه، آه، مثله كثير في القرآن الكريم في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هذا لفظ عام اقطعوا أيديهما قد تقطع اليد من هنا قد تقطع من هنا قد تقطع من هنا قد تقطع من هنا كل هذه يد هذه في اللغة يطلق عليها يد جاءت السنة وبينت هذا العام خصصته يعني فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق من هنا فعرفنا أن قوله تعالى اقطعوا أيديهما أي من المفصل نعم, نعم. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu adama diyor ki ثُمَّ kebbir. Tekbir al. Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu lafızda ise diyor ki aleyhissalatü vesselam ثُمَّ kul Allahu Ekber. Sonra Allahu Ekber de. Allahu Ekber de. Tekbir, namaza başlama tekbiri olan, ihram diyoruz, tekbiratul ihram. Şu üç şartı içermeli. Şu üç hususu içermeli. Öncelikle Allahu Ekber lafzıyla olacak. Yani bir insan dese ki Allahu Ekram en cömert Allah'tır dese. Ya Allahu Azam en azim olan Allah'tır dese. Yahut Allahu Ecel en celil olan Allah'tır. Allahu A'la en yukarıda olan ve yüce olan Allah'tır dese ne olmaz? Namazı tekbir almış olmaz dikkat etmemiz gereken ilk husus namaza Allahu Ekber diyerek başlayacağız. İkinci husus bunu Arapça söyleyeceğiz. Arap diliyle olacak, Arapça olacak. Üçüncü husus tekbir alırken ayakta olmuş, kıyam halinde olmuş olmamız lazım. Yani bir insan oturur, otururken Allahu Ekber dese sonra ayağa kalksa namaza başlamış olmaz. Namaza girmiş olmaz. Sonra aleyhissalatü vesselam diyor ki bu kimseye ثُمَّ قْرَأْ مَا تَيَسَّرَ لَكَ مِنَ الْقُرْآنِ Kur'an'dan kolayına gelen, sana kolay olan bir yerden oku. Tekbirden sonra kolay bir yer oku. İlim ehli diyor ki bu ifade, bu lafız umumi bir lafızdır. lafızdır. Yani bir insan namaza başlarken elhâkumut tekâthur dediğinde bunu da içerir. inna a'tayna kel kevser dese de bunu da içerir. Ancak bu lafızdan acaba bu mana mı isteniyor yoksa daha dar yani Kur'an'dan kolayına gelen bir yeri oku derken daha farklı, daha bir dar. Kur'an-ı Kerim'in özel bir suresi mi isteniyor? Bunu nereden öğreneceğiz? Bunu nereden anlayabileceğiz? Diğer rivayetlerden. Yani burada Kur'an'dan kolayına gelen yeri oku ifadesi bize neyi ifade ediyor? Neyi anlatmaya çalışıyor? Bunu diğer hadislerden anlayabiliyoruz. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'un rivayet etmiş olduğu hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam kim Fatiha okumazsa namazında Fatiha okumazsa o kimsenin namazı yoktur. Namaz olmaz diyor aleyhissalatü Obadet bunu Samit radıyallahu anh'un rivayet etmiş olduğu hadiste ise Fatiha okumayan, namazında Fatiha okuyamayan kimsenin namazı eksiktir. Eksiktir, eksiktir diyor aleyhissalatü vesselam bu sebeple, bu vesileyle anlıyoruz ki buradaki lafız namazda sana kolay gelen bir yer oku lafızı, diğer aleyhissalatü vesselamın sözleriyle ne yapmıştır? Daraltılmış, daha hususileştirilmiş, özelleştirilmiştir. Ve buradan kastedilen mana Fatiha'dır. Kur'an-ı Kerim'de bunun başka örnekleri de var. Mesela allah Teala diyor ki hırsızın, erkek ve bayan hırsızın ellerini ne yapın? Kesin. Buradaki el kelimesi arkadaşlar Arapçada yed diye ifade edilen el kelimesi Arapçada bilekten aşağısına da el deniyor. Dirsekten aşağısına da el yed deniyor. Omuzdan aşağısına da ne deniyor? El deniyor. Buradaki lafız nedir? Umumi bir lafızdır. Yani bu bilekten aşağısını da, dirsekten aşağısını da, omuzdan aşağısını da ne var? Kapsar. Bu umumi manayı hususileştiren, daraltan, özelleştiren hüküm nerede geliyor? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine geliyor. Aleyhissalatü vesselamın uygulamasından görüyoruz ki o ne yapıyordu? Hırsızın elini bileğinden kesiyordu. Bu hadislerden de anlıyoruz ki biz namaza tekbir aldıktan sonra okunması gereken namaza başladıktan sonra tekbir aldıktan sonra okunması gereken sure hangi suredir? Fatiha suresi. هذا الحديث يعني يحتاج إلى شهر كامل لشرحه أقل ما يكون شهر ها؟ فإن شاء الله تعالى الأخ الياس يكمل يعني شرح هذا الحديث حديث المسيء صلاة يعني حديث مهم جدا ويحتاج إلى وقت طويل لشرحه ويعني نحن الآن دركتنا الصلاة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر لنا وقتا آخر حتى, آخر حتى نستطيع أن نكمل هذا الحديث وتعم الفائدة من هذا الحديث فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر ذنوبنا اللهم آمين. ويستر عيوبنا آمين. ويتجاوز عن سيئاتنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك ومن النار وما قرب إليها من عمل اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف المؤتمرين به الناهين عن المنكر المنتهين عنه اللهم بيض وجوهنا وثقل موازيننا وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح أولادنا ذريتنا وأزواجنا وإخواننا والمسلمين أجمعين اللهم توفنا وأنت راض عنا وارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا بواسع رحمتك آمين. عاملنا بعفوك ولا تعاملنا بعدلك اللهم عاملنا بعفوك ولا تعاملنا بعدلك اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة ونحن أهل الخطيئة والغفلة والنسيان وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد في أول دعائنا وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد في أوسط دعائنا وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد في في دعائنا كله والحمد لله رب العالمين Evet bu hadis çok uzun bir hadis. Şerh edilmesi gereken ve bizden uzun, uzun bir süre isteyen bir hadis. Yani bir ay boyunca bu hadisi e, ancak şerh edebiliriz. İnşallah geri kalan e, bir vakitte Allahu Teala bizlere başka bir e, zaman dilimi nasip eder sizlerle bir araya geliriz. Bu hadisi şerh ederiz. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve tuğbu